Մեր հաղորդման շրջանակներում ցավոք մենք չենք կարող հյուրընկալել բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են հանրային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության պատմության կերտմանը եւ որպես հանրային լրատվամիջոցի կայացմանը։ Մենք ուղակի փորձում ենք ընդգրկել ներկա ու նախկին, հին ու նոր աշխատողներին, ավակներին հարգանքի турք մատուցելով, իսկ մեր սերնդակիցներին պարզապես ներկայացնելու եւ մոտիկից ճանաչելու նպատակով։ Թե որքանով է դա մեզ հաջողվում, իհարկե, միայն դուք ռադիոլսողներդ կարող եք դատել։ Միայն ասեմ, որ մեզ հետաքրքրում է յուրաքանչյուրիդ կարծիքը։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք հերոստատեսության երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչի օր լրատվական ծրագրի լրագրող Նարեկ Սահակյանին։ Ոստի եւ կարծում եմ, որ մեր զրույցը կլինի ավելի շատ ապագայի, քան անցյալի մասին։ Ողջույն Նարեկ, ուրախ եմ քեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ողջույն Յուլիա, ողջույն ռադիո լսողներ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Մեր զրույցը սկսենք հենց մասնագիտության ընտրության հարցից։ Ինչպես ընկար լրագրության աշխարհ, դա գիտակցված ընտրություն էր, լրագրողի ճանապարհը թե հանգամանքների բերումով հայտնվեցիր։ Ուրեմն իմ մասնագիտության ընտրության հարցը որքան գիտակցվածն նույնքան էլ պատահական է, որովհետև ես փոքր տարիքում երազել եմ լինել հերոստամեկնաբան, ինչ որտեղ հետևել եմ հերոստալրագրողներին, բայց ավելի ավակ տարիքում, ասինքն ավելի ավակ դասարաններում սովորելու տարիներին մի տեսակ հեռացել էի մանկական երազանքից, որը ինձ կրկին այցելել է ժամկետային ծառայության տարիներին, երբ ես ավելի շատ էի կարդում թերթեր եւ ինչ որտեղ եկա նորից լրագրություն, բայց երբ պետք է ընտրեի մասնագիտությունս, մի տեսակ ես խուսափեցի լրագրություն լրագրողի կրթությունից, որովհետև իմ պատկերացումները լրագրության նկատմամբ ուրիշ էին, այսինքն ես չէի ուսումնասիրել լրագրության այն դաշտը, որ հիմա կա, ինչ որտեղ էլ ինձ հոգեհարազատ էր լեզու եւ գրականությունը, եւ փորձեցի ուսումը շարունակել պետական համալսարանի հայոց լեզու եւ գրականություն բաժնում այն հույսով, որ եթե անգամ ես հետագայում դառնամ լրագրող, լեզու եւ գրականություն բաժինը այդ մասնագիտությունը ինձ միայն կօգնի, իսկ մնացածը երևի թե հմտության կամ աշխատասիրության հարց է եւ փառք Աստծո, որ ես ինչ որտեղ չսխալվեցի։ Ավելին լրագրության դաշտի մեր ավակ սերունդը հիմնականում հենց բանասիրական կրթություն է ստացել։ Ես չեմ ուզում թերագնահատել նրան մարդկանց կրթությունը, ովքեր սովորել են լրագրության բաժնում, դա իր առավելություններն ունի։ Պարզապես ես մտածեցի, ինչ որտեղ նաև երկրորդ տարբերակով, որ եթե ես չդառնամ լավ լրագրող, գուցե կդառնայի լավ մանկավար կամ լավ լեզվաբան։ Իսկ այն պատկերացումները, որ ունեիր մանկության տարիքում լրագրության մասին եւ այնինչին ականատես եղար աշխատելով դաշտում, համընկնում են իրար հետ պատկերացումները մի քիչ այլ էին, այ ես հիշում եմ, երբ ասում էին լրագրող, ես հասկանում էի միայն թերթ, միայն լուսանկարիչներ, այսպես ասած, դա էլ իր հետաքրքրություն ունի, բայց խոստովանեմ, որ հերոստալարագրությունը ինձ ավելի հոգեհարազատ է եւ բացեմ մի գաղտնիք, որը իմ շրջապատում գիտեն իմ անվան ընտրությունը եւս կապված է լարագրության հետ երբ ես ծնվել էի ծնողներս դժվարանում էին կոչել, հայրս տարբեր անուններ էր առաջարկում, մայրս ինչ որտեղ չէր համաձայնում եւ պետք է այդ երկուսի կողմից սիրված անունը ընտրեին եւ հայրս պատահաբար լսելով Ամերիկայի ձայնի հերթական թողարկումը ռադիոյի լսում է Նարեկ Սարենց անունը, որը թղթակիցը վերջում ասում է, եւ մորս առաջարկում է, որ ինձ անվանեն Նարեկ, եւ մայրս իսկույն համաձայնվում է եւ այսպես ես ոչվում եմ նարեկ։ Ուրեմն անվանակոչության հարցում էլ պատահականությունը դեր ուներ քո կյանքում, իսկ ընդհանրապես հետահայաց ձգելով քո անցած ճանապարհին պատահականությունները մեծ դերակատարում են ունեցել քո կյանքում, թե ոչ այնքան։ Չեմ կարող միանշանակ այդ հարցին պատասխանել։ Երևի թե ի վերուստ տրված է լինում մարդուն, պարզապես մարդ պետք է նաև այս հանգամանքը հաշվի առնի եւ Հավատում ես պատահականություններին պատահականություններին ավելի շատ նախախնամություններին կարող է հավատամ, պատահականություններին ոչ այնքան։ Երևի թե մտածում են, որ Բարսելը ինչ որտեղ մեզ ուղղորդում է, իսկ մենք պետք է ինչ որտեղ լսենք նրան։ Շատ լավ։ Իսկ մեծ հաշվով քո կարծիքով ո՞րն է լրագրողի առաքելությունը։ Լրագրողի առաքելությունը կոնկրետ իմ պարագայում նախ եւ առաջ ճիշտ տեղեկատվություն հաղորդելն է հեռուստադիտողին։ Կոնկրետ ես աշխատելով որ լրատվական ծրագրում միշտ ինքս ինձ հարցնում եմ, եթե ինչ-որ բան հաղորդում եմ հերոստատիտողին, սա բավարար է անհրաժեշտ տեղեկատվության համար, թե կլինեն եթեներ, բայցեր, որոնց պատասխանները ես այդպես էլ չտվեցի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե այսպես լրագրողի աշխատանքի մասին խոսելու լինենք, պետք է ասեմ, որ ցանկացած աշխատանքի վերջնարդյունքը պետք է նպաստի այդ հասարակության, այդ բնակչի, այդ հերոստա դիտողի, ռադիոլսողի կյանքին։ Այսինքն, եթե մենք մեր աշխատանքով չենք նպաստելու այդ հասարակության բարեկեցության մակարդակին, այդ տեղեկատվությունը երևի թե պետք չէ։ Խոսքս ոչ թե լավ կամ վատ տեղեկատվության մասին, այսինքն ոչ թե գովերքելու կամ քննադատելու, խոսքս վերջնարդյունքի մասին է։ Եթե լրագրողը որևէ աշխատանք է նախաձեռնում, դա անպայմանորեն պետք է ուղված լինի այդ հասարակության, այդ հանրության բարեկեցությանը։ Կարող է ինչ-որ բան քննադատել, բայց այդ քննադատությունը վաղը օգնի, որպեսզի այդ հասարակությունն ավելի լավ ապրի։ Կարող է ինչ-որ բանի մասին խոսի, որտեղ ավելի շատ դրական նոտաներն են շատ քան բացասական, բայց նպատակը նա լինի, որ մեր կյանքում կան նաև այսպիսի մարդիկ, ովքեր հաջողել են եւ նաև այդ ճանապարհով կարելի է ինչ-որ բանի հասնել։ Կոնկրետ ես այդպես եմ մտածում, որ պետք է աշխատանքով նպաստել։ Ներկայիս լրատվական հոսքերում կարելի ասել, որ լուրի եւ կարծիքի հարաբերակցությունը այնքան է փոփոխական եւ հոգուտ ավելի շատ կարծիք լրատվության ես կասեի, որտեղ ավելի շատ քարոշչություն է պարունակվում, գաղափարներ են մատուցվում հանրությանը։ Քո կարծիքով ո՞րն է ավելի կարևոր՝ լուր հաղորդել, թե գաղափարախոսություն։ Լրագրությունը պետք է լինի չեզոք։ Լրագրությունը պետք է լինի առանց կարծիքի, հատկապես առանց լրագրողի կարծիքի, որովհետև դա չի կոչվում լրագրություն։ Լրագրությունը կոչվում է այն, ինչը մատուցվում է առանց սեփական կարծիքի, առանց պատվերի, իսկ մնացածը, որ դուք թվարկեցիք, դա կամ կարելի ասել դեղին մամուլ կամ կարելի ասել պատվերով լրագրություն, քանի որ այսօրվա մեդիադաշտում ես նկատի ունեմ Արցախյան մեդիադաշտը, շատ են մասնավոր հերոստանգերությունները, մասնավոր լրատվամիջոցները, որոնք նպատակ ունեն, այսինքն ով ֆինանսավորում է, նա էլ ինչ որ ակնկալիքներ ունի Հետևաբար հերոստատիտողը պետք է այս ամենի մասին տեղյակ լինի, ընդհանրապես հասարակությունը եւ հասկանա, որ լրատվամիջոցը ինչ նպատակ ունի այս հասարակության մեջ։ Հնարավոր է, բայց լինել չեզոք։ Ինչու հնարավոր չէ։ Հնարավոր է լինել չեզոք, parzapes։ Մինչև վերջ չեզոք։ Լինում է այդպիսի բան։ Ինչու ոչ։ Եթե այսպես ասենք, դա կապ ունի թե ինչով է գործում այդ լրատվամիջոցը։ Եթե լրատվամիջոցը ֆինանսավորվում է գործարարի կամ ինչ-որ մասնավոր ներդրումների հաշվին, հետևաբար այդ գործարարին ավելի շատ կտեսնեն եթերում, ավելի շատ կլսեն ռադիո եթերում, իսկ եթե խոսքը օրինակ հանրային ռադիոյի կամ հեռուստատեսության մասին է, կարծում եմ, որ առաջին հերթին հենց ինքը պետությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ հանրային հեռուստատեսությունների եւ ռադիոների եթերը լինեն չեզոք։ Եթե առանձնացնելու լինեինք լրագրողի աշխատանքի 3 դրական եւ 3 բացասական կողմեր Արցախյան լրագրողի, որը կնշեիք։ Ճիշտ ասած, երբեք չեմ հաշվել թե իմ մասնագիտությունը քանի դրական կողմ է ինձ տալիս եւ որտեղ է ինձ ինչ որտեղ վնասում։ Ամենայն դեպս կարծում եմ, որ եթե որևէ մեկը իր աշխատանքը լավ է կատարում, առաջին կողմը հենց նա է, որ ինքը իրեն զգում է բավարարված, իրեն զգում է հանգիստ խղճով, որովհետև ինքը իր արժև դրված խնդիրը կատարել է լավ։ Եվ եթե անկախ մասնագիտությունից յուրաքանչյուրս մեր աշխատանքը կատարենք լավ եւ ինքներս նախ եւ առաջ մեզ քննադատենք, ինչ որտեղ գնահատենք, ավելի արագ կշարժվենք բացասական կողմերով Չգիտեմ, երևի ավելի շատ տնից եմ շատ բացակայում, երբեք չեմ կարողանում ընտանիքիս հետ ինչ-որ բան պլանավորել, որովհետև դա կախված է իմ գրաֆիկից, իսկ իմ գրաֆիկը շատ անկայուն է։ Ինչ որտեղ հասկանում են արդեն իմ մտերիմները, իմ բարեկամները, հարազատները եւ այսպես փորձում ենք եւ տանը լինել եւ աշխատավայրում, աշխատավայրում նկարանների ժամանակ բնականաբար ավելի շատ։ Ամենանդեպս սա էլ մեր կյանքն է, մեր առաքելությունն էլ երևի սրանով է առանձնանում եւ պետք է որ կատարենք։ Չնայած այնքան էլ երկար ժամանակ չես աշխատում հերոստատեսությունում, բայց փոխարենը այստեղ եկար բավականին երիտասարդ հասակում։ Իսկ երիտասարդությանը հատուկ են մի շարք բնավորության գծեր, ինչպես ասենք համարձակությունը, энտուզիազմը, նախաձեռնողականությունը, գուցե ինչ որտեղ չարթարացված չափերով։ Իսկ տարիքի հետ մի շարք բնավորության գծեր այսպես եփվում են, խմորվում են ու մի քիչ թուլանում են կամ ավելի են ծանրակշիռ դառնում։ Ինչ ես կարծում, մեզ մոտ ինքնադրսևորվելու, սեփական ձեռագրով կայանալու, ոճով կայանալու հարցում ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները, թե այնուամենայնիվ որոշակի կաղապարներ կան, որոնց դու պետք է հարմարվես եւ գործես հենց այդ շրջանակներում։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր կան կաղապարներ, որոնք խանգարում են երիտասարդ լարագրողին կամ սկսնակ լարագրողին, որովհետև ամեն մարդ ինքն է գծում իր գաղապարները եւ եթե մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, գաղապարները շատ հարաբերական են։ Ինչ մնում է երիտասարդին հատուկ գծերին, ասեմ, որ մեզ նաև երիտասարդներ են դիտում եւ լսում, դա ինչ որտեղ նաև նրանց պահանջն է։ Մյուս կողմից հերոստադիտողը էկրանի չպետք է հասկանա քանի տարեկան է լրագրողը։ Այսինքն լրագրողը իր աշխատանքին պետք է մոտենա այնպես, որ նրան հասկանան, նրան լսեն, նրա ասածը հետաքրքիր լինի հասարակության բոլոր շերտերի եւ տարբեր տարիքի մարդկանց համար, այնպես որ տարիքը գուցե իրենը ասում է, բայց տարիքի հետ նաև փորձ է ձեռք բերում։ Երիտասարդին գուցե հատուկ է համարձակությունը, իսկ ավելի տարիքով լրագրողին շատ ավելի այլ հատկանիշներ են հատուկ այն տակհարյունությունը, աշխարհը շուր տալու այդ ցանկությունը։ Չեմ կարծում, որ տակհարյունությունը հատուկ է լրագրողին եւ էկրանից այն կողմ դա չպետք է երևա։ Գուցե ավելի համարձակ է, բայց կարծում եմ, որ համարձակ մարդը միշտ է լինելու է համարձակ եւ չեմ կարծում, որ տարիների ընթացքում համարձակությունը հոդս է ցնդում։ Համարձակ մարդը մնում է համարձակ, ավելին ասեմ, եթե երիտասարդ տարիքում միայն լինում են համարձակ, ապա տարիներ անց լինում են փորձառու համարձակ, եւ լրագրողը պետք է լինի համարձակ, լրագրողը պիտի լինի համառ, լրագրողը պետք է հասնի իր նպատակին, որովհետեւ պետք է կրկնեմ, որ այդ նպատակը հանրության շահն է։ Երբևէ հանդիպել ես խոսքի ազատության սահմանափակումների։ Իմ աշխատանքային գործի ժամանակ չեմ հանդիպել խոսքի ազատության սահմանափակումների, որովհետև միշտ եղել եմ լրագրողական էթիկայի կանոններին համահունչ, Խոսքի ազատության սահմանափակումների գուցե հանդիպում են նրանք, ովքեր լրագրությունը շփոթում են անձնական կարծիքի, պատվերով լրագրության եւ այլնի հետ, Համենայն դեպս առ այսօր ինչ պետք է տալ հանրությանը տվել եմ հերոստատեսության միջոցով եւ երբեք չեմ փորձել խախտել լրագրողական էթիկայի կանոնները, հետեւաբար չեմ առնչվել։ Այսինքն միշտ հաշտ ես խղճիդ հետ։ Որպես լրագրող միշտ հաշտ եմ խղճիս հետ գուցե որպես քաղաքացի, որպես մարդ ինչ որտեղ ներքուստ կցանկանայի որևէ բան այլ լինել բայց հիշեցնեմ, որ դա իմ անձնական կարծիքն է։ Նույն հաջողությամբ նույն հարցի շուրջ մեկ այլ մարդ կարող է այլ ձևով մտածել։ Ինչ ես կարծում, մեր իրականությունում կան փակ թեմաներ։ Չի պատահել, որ որևէ թեմայի փորձեմ անդրադառնամ եւ ինձ ասեն, որ փակ է, բայց ցանկացած լրագրող փորձում է խոսել այն թեմաների մասին, որը հետաքրքրում է հանրությանը։ Կավելացնեմ, որ ինչ որտեղ լրագրողը գուցե ուղղորդում է հանրությանը այս կամ այն թեմայի շուրջ, այսինքն ոչ այնքան պետք է հարմարվի, որքան նաև մեկ քայլ առաջ լինի, բայց փակ թեմաների առ այսօր չեմ հանդիպել։ Փակ թեմաներ գուցե կան, բայց ոչ թե լրագրողի, այլ բոլորի համար, իսկ դա կարող է ինչ-որտեղ նաև ժամանակի հարց լինել։ Այսինքն, եթե հասարակությունը այսօր դրա մասին չի խոսում, չի խոսում, որովհետև դրա կարիքը չկա։ 20 տարի անց գուցե այդ հարցերը ավելի օրա կարկային լինեն, քան այսօր, որ մենք ենք խոսում բայց դա երևի թե ժամանակն է թե հնարավոր է կարիքը կա ուղակի ընդունված չէ խոսել ես չեմ կարծում որ կարիքը լինի եւ հերոստատիտողը հասարակությունը դրա մասին չխոսի որովհետեւ հասարակությունը կարող է խոսել բայց այ լրագրողը կկարողանա այդ մասին խոսել էկրանից լրագրողը պետք է միշտ մոտ լինի հասարակությանը պետք է լինի հասարակության խոսափողը։ Եթե պետք է հասարակությունը այլ պահանջմունքներ ունենա, իսկ լրագրողը խոսի մեկ այլ բանի մասին, որը ոչ մեկին չի հետաքրքրում, այդ դեպքում լրագրողի աշխատանքը պահանջված չի լինելու։ Մեր աշխատանքի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ մենք միշտ ինենք արդիական, միշտ ինենք սպասված եւ մեր աշխատանքը տեղ ունենա հասարակության պահանջմունքների մեջ։ Խոսքի ազատության մասին է մեր զրույցը կարծես ավելի շատ ծավալվում։ Ես մի անգամ մի վերլուծաբանի կարծիք եմ կարդացել, ճիշտն ասած այս բան չեմ հիշում ում կարծիքներ, բայց որքան հիշում եմ հենց Գերմանիայի օրինակով էր խոսում, ասում էր, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Գերմանիան հանդիսանում է Եվրոպայի ամենաժողովրդավարական երկրներից մեկը, այնուամենայնիվ ես ազատ ու օբյեկտիվ մամուլ Գերմանիայում չեմ տեսել։ Կան կամ այս կողմից խոսողներ, կամ այն կողմից խոսողներ։ Ինչ ես կարծում խոսքի ազատությունը ընդհանուր առմամբ մեծ հաշվով գոյություն ունի, թե այն միշտ որոշակի գաղափարներ ու քարոշչություն է պարունակում։ Ես կարծում եմ, որ խոսքի ազատությունը միշտ գոյություն է ունենալու, բայց նաև լինելու են դրա անդիմախոսները։ Այսինքն խոսքի ազատությունը շատերի համար լավ, ոմանց համար ինչ որտեղ վատ է, որովհետև խոսքի ազատությունից օգտվողները ինչ որտեղ երբեմն մտնում են նաև ուրիշ մարդկանց տարածք Կարծում եմ, որ ազատությունը պետք է եւս օգտագործել նպատակային։ Նպատակային ինչ առումով յուրաքանչյուր մարդուն իր անձնական կյանքը եւ միշտ չէ որ պետք է խոսքի ազատությունն օգտագործելով անձնական կյանքը մարդկանց հանրայնացնել կամ դարձնել քննարկման թեմա։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ որ խոսքի ազատությունը կա, որքան էլ դա դժվար է, որքան էլ ընդդիմախոսներ լինեն, դա լինելու է, որովհետև այդպես հասարակությունն ավելի պայթունավտանգ չէ այսինքն ինչ չի ասվում, կուտակվում է եւ ասում է միանգամից։ Իսկ այդ դեպքում պայթյուններն ավելի շատ են լինում։ Իսկ երբ մարդը ինչ մտածում դա արտահայտում է եւ հասարակություններն ինչ մտածում արտահայտում են, այդպես եւ կառավարիչների համար է հեշտ լինում հասկանալու համար հասարակության պահանջները, կարծիքը հետագայում ուղղորդվելու եւ պետություններն ավելի անվտանգ են լինում։ Ինչ որտեղ դե խոսքի ազատությունը նախ եւ առաջ օգնում է պետության ղեկավարներին, կառավարիչներին հասկանալու համար մարդիկ ինչով են մտահոգ, մարդիկ ինչ թերահավատություններ ունեն։ Հակառակ դեպքում չկա խոսքի ազատություն, երևի թե չկան մտահոգություններ, անելիքները շատ ավելի քիչ են։ Կապը չկա հասարակության հետ։ Եվ պատկերացրեք, որ նման կառավարությունների կյանքը իմ կարծիքով ավելի կարճ է լինում եւ իշխանապողություններ, հեղափոխություններ շատ ավելի շատ են լինում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքում զգալիորեն փոխվել են մի շարք մասնագիտություններ, այդ թվում եւ լրագրողի աշխատանք աշխատանքներ մեծ փոփոխության ենթարկվել, թե տեխնիկական առումով, թե ստեղծագործական առումով արդեն զրիվ այլ պահանջներ են մեր արչև դրվել, նոր մարտահրավերներ, նոր հնարավորություններ։ Ինչ ես կարծում, ապագայի լրագրությունը ինչպիսին կլինի ապագայի լրագրությունը կլինի իմ կարծիքով ավելի օպերատիվ։ Ապագայի լրագրությունը ուղիղ եթերներից էլ օպերատիվ։ Հիմա ամենուր ուղիղ եթերներ են։ Ուղիղ եթերները օպերատիվ են, բայց այսօր չեմ կարող ասել, որ այդքան էլ շատ են։ Կոնկրետ մեր երկրում երևի թե ուղիղ եթերները կլինեն ավելի շատ, գուցե լրատվամիջոցները շատ ավելի շատ լինեն, ինչը ավելի կնպաստի ոլորտի զարգացման մրցունակության շնորհիվ։ հա, Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որ հասարակությանը նախ եւ առաջ պետք է տեղեկատվություն եւ հետո միայն որակյալ կադր կամ շատ որակյալ խոսք, դաստիարակող խոսք։ Այս բան հասարակությանը պետք է օպերատիվ ինֆորմացիա, ով ավելի շուտ է մատուցում դա հասարակությանը, նա էլ այդ դիտողականությունն ապահովում է։ Գիտես ինչու եմ հարցնում, որովհետև ներկայումս սոցիալական ցանցի յուրաքանչյուր օկտատեր ունենալով ընդհանրեն միջին կարգի հեռախոս կարող է նույն հաջողությամբ եթերներ հերարձակել, ինֆորմացիա հաղորդել եւ կա նաեւ այնպիսի մի կարծիք, որ ապագայել լրագրությունը վերջերս ես չգիտեմ որտեղ եմ կարդացել այդ մասին, բլոգերությունը կլինի։ Ինչ ես կարծում, վերացող մասնագիտությունը լրագրողի մասնագիտությունը թե այնուամենայնիվ Ես չեմ կարծում, որ լրագրողի մասնագիտությունը վերացող է, ավելին ասեմ։ Բոլորն են հիմա ուզում ինչ որտեղ լրագրող դառնալ, որովհետեւ բոլորը ստանձնում են ինֆորմացիա հաղորդելու մատուցելու այդ առաքելությունը ժամանակակից տեխնոլոգիաները ավելի լավն են սարքում մեր մասնագիտությունը ավելի օպերատիվ են դառնում այսինքն եթե տարիներ առաջ մեծ կայանների շնորհիվ է ապահովել ուղիղ եթերները այսօր սովորական հեռախոսներով դա հնարավորություն է տալիս։ Այսինքն կա համացանց, կա ուղիղ եթեր, որից կարող է նախ եւ առաջ օգտվել լրագրողը, հետո օկտատերը։ Ինչ մնում է օկտատերներին, օկտատերները ոչ միշտ են լրագրողներ, այսինքն նրանք կարող է չպահպանեն լրագրության կանոնները, սեփական կարծիքները, ներկայացնեն այդ ինֆորմացիայում, ինչը հասարակությունը շատ վերապահումով է մոտենալու։ Իսկ լրագրողը, ով կարողանալու է թացը, այսպես ասած, բարբերել չորից միշտ ավելի լավ ինֆորմացիա է տալու եւ այդպես էլ շարունակելու է մնալ իր մասնագիտությանը հավատարիմ։ Համենայն դեպս ես վտանգներ չեմ տեսնում, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները սպառնում են մեր մասնագիտությանը։ Ավելին, միայն ուրախ եմ, որ ամեն օր մեր մասնագիտության համար նոր տեխնոլոգիաներ, նոր միջոցներ են հորինվում, արտադրվում, որից նաև մենք ենք օգտվում։ Ով է ասել, որ լրագրողը պետք է չօգտվի դրանից, այդ միջոցները առաջին հերթին մեզ համար են եւ մենք պետք է համահունչ այսպես ժամանակին համընթաց քայլենք եւ մենք էլ շուկայում լինենք առաջատարը Շնորհակալություն եւ անցնենք մի քիչ այսպես թեթև թեմաների շուրջ զրուցենք նախասիրությունների մասին։ Ինչով է սիրում զբաղվել ազատ ժամերին։ Հաշվի առնելով, որ ես տանը շատ քիչ եմ լինում, հետեւաբար ազատ ժամերին աշխատում եմ շատ լինել ընտանիքիս հետ, այցելել ծնողներիս, որովհետև նրանց հետ չեմ ապրում այլևս, ինչ ամուսնացել եմ, Եվ պատկերացրեք, որ այդ րոպեները մեզ համար շատ թանկ են, որովհետև լինել ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու եւ տեսնել շափաթը մեկ անգամ, լավագույն դեպքում 2-3 անգամ մեզ համար խորթ է, որովհետև թվում է մեր երկիրը փոքր է, բայց խոստովանեմ, որ աշխատանքային ծանրաբեռվածության պատճառով լինում է շափաթ, որ մեկ անգամ ենք հանդիպում։ Մեր եթ հրաժամը մոտենում է ավարտին, ես միայն հասցնեմ մեր վերջին հարցը տալ, որը ավանդական է մեր հաղորդման համար։ Վերջին գիրքը, որ կարդացել եք եւ մի գիրք, որ խորհուրդ կտայեք կարդալ մեր ռադիո լսողներին։ Այս պահին ես շարունակում եմ կարդալ մասնագիտական գրականություն, որովհետեւ կարծում եմ, որ լրագրությունը շարունակաբար փոխվող մասնագիտություն է այս պահանջներին պետք է մշտապես բավարարել, այս պահին կարդում եմ լրատվական ժորնալիզմ գիրքը, որը թարգմանված է գերմանական ժորնալիզմից։ Առաջիկայում դեռ պլանավորում եմ շատ կարդալ մասնագիտական գրականություն, որովհետև մարդ նախ եւ առաջ պետք է լավ կատարի իր գործը գիրքը, որ խորհուրդ կտայի, ես յուրաքանչյուրին խորհուրդ կտայի կարդալ մասնագիտական գրականություն, որովհետև գեղարվեստական գրականությունը պետք է, գեղարվեստական գրականությունը դաստիարակում է, բայց երբեմն մասնագիտական գրականությունը շատ ավելի շատ է օգնում։ Շնորհակալություն Նարեկ հետաքրքիր զրույցի համար եւ շնորհակալություն մեր ռադիոլսողներին, որ ուշադրությամբ հետևում էին մեր զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս հերոստատեսության 30-ամյակի ռադիոյի 90-ամյակի կապակցությամբ աջակցությամբ եւ սա միայն մեր տոնը չէ, սա մեր պետության, մեր ժողովրդի ձեռքբերումն է եւ կարծում եմ, որ առաջիկա տարիներին մեր երկրում կլինեն նոր լրատվամիջոցներ, որոնց արկայությունն ինքնին կնպաստի լրագրողների, հեռուստատեսությունների, լրատվամիջոցների մրցունակությանը, ասել է թե վաղն ավելի լավ արտադրանք մատուցելու նրանց։ ես հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ էր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։